та перебалакати із святополком, а там і привезти на зиму рать у Київ. Путята подбає про харчі, а тепер раді кінець і князеві слава. Слава понеслося громом по гридниці, а там і стали всі виходити. З Добриною залишилися тільки Мстислав, Путята і Олешич на тіснішу нараду. Олешич і Добриня читали ще раз письмо, і Мстислав, як завсіди, так і тепер з подивом дивився на цю незрівняну річ підкусним ягнячої шкіри передавати вісті, накази, поради, поклони, з якимсь жахом приглядався до чорненьких закарлючок на жовтавому листкові і був гордий із мудрості свого князя. Не вмів письма і путята, але розумів гаразд до чого воно і знав підпис володаря. Вони радилися довго і розійшлися щойно надвечір. Тим часом швидким кроком вертався боярин із мощаниці додому. Його ранішня сутичка із Мстиславом огірчила його до решти не що іншої майна та почестей знадили його, як і різних земських бояр у Київ. Він добився вже тієї честі, що засідав при столі найближчих до радників, Він був ніби відпоручником Волинської волості, і в усяких справах, які торкалися цієї землі, його гадка мала чималу вагу у князя. Тепер, після сутички з Мстиславом, він не посміє вже станути Володимирові до очей. Якщо правда, що князь прийняв Христову віру, то підуть угору Олешичі і Збраничі. А там, правду каже Струнятич, можна почитати своїх богів, шануючи чужих, хоч би про око, бо яке діло йому до християн чи їх ідола? Усю рідню застав перед хатою саме при полуденку. З тихою радістю на лиці привітала його Славомира голосним покликом челядь. Чимала діжа пива, яка стояла під в'язом на подвір'ї, пояснила йому вдоволення служби. На високому порозі сидів станко та перекидався словом із леліткою, яка поралася у сінях. Після довшої недуги лице його було ще бліде, а широка червона згоїна на лівому виску вказувала на місце, на якому обсунувся меч Свена. Ти чув новину? спитала його Славомира. Яку саме? Про перемогу князя. Так говорили сьогодні про це на раді, але розказували те, що буцімто князь прийняв грецьку віру. Праведник Євзевій казав, що це правда, відгукнулась сіней Лелітка. А ми страшно тішимося, що ніхто не стане нам уже забороняти віру. З бідока дивилась на чоловіка Славомира, ждучи гострої догани, а то ще чогось гіршого. Та на превелике диво мощанин примостився вигідно біля низького столу і сягнув за їдою. Я й сам рад, сказав спокійно та погідно. Хто бажає дійти до значення та влади, мусить годити сильним цього світу, як болятті. Поклін небагато коштує, а за нього можна часом купити багато. Правда, станку. Не завсіди достойний боярине. Як то? жартом спитав мощанин. А так що я кланяюся, відколи приїхав, та якось не можу нічого дістати. Боярин засміявся ласкаво. А чи гадаєш, що я терпів би тебе тут, якби сам не хотів тебе бачити? Батечку, припав станко до руки боярина. Челядь загула в один голос Слава. Лелітка втікла в комору. Славомира побігла за свіжим питвом, настав гамір та регіт так, що ніхто не помітив приходу молодого парубка. Був це Берич воєводи Мстислава, який взивав станка повертатися до служби на Берестово. Червоний, мов грань, станко зірвався і збентежився чимало, але мощанин поклав йому руку на плече і сказав Це й краще, хлопче, що тебе тут не буде. Ти вже видужав, та сили в тебе ще небагато, а там поправишся, окріпнеш, то тоді й вернешся. Ох так, Свен. враз поблідло лице молодця. Вираз дикої ненависті появився на ньому. Саме тому й рад я, що ти покинеш Київ, а то ще дочекався б смерті з його рук. Або він з моєї кинув крізь зуби станку. Лелітка це моє щастя, помста над свеном це моя честь. Я негідний буду назвати лелітки моєю, якщо пристане до мене Тавро брехуна. Дурниці верзеш, сину, невже ж гадаєш, що смертю свена або своєю докажеш про свою невинність перед козняками? Впадеш ти, то поховають неславу разом із тобою, а впаде він, то скинуть її на твою голову. Мертвому годі доказати вину. Ох, він мусить, вмираючи, дати свідчення про правду. Гадаєш? А я кажу тобі, що швидше з каменя видавиш у воду, ніж слово жалю або признання зваряга, хоч би й перед загрозою смерті. Ох ні, кинувся Станко. Я осуджу і покараю його. Я сам чуєте? Хай буде по твоєму, згодився боярин. Збранич повинувався і тієї самої днини був уже на Берестовому пшниками воєводи Мстислава. Дух коваля Веланда. Понад покрівлі міських хат піднялися під небо дими вогнів, біля яких варили вечерю. На базарах був ще рух, глота, може, ще більше, ніж у днину, бо саме починався відплив життєвого моря у городі. Понуривши голову, протискався крізь глоту Свен. Він не забув бойовий каптан викладений металевими плитками та довгий широкий меч з великим карневолем на руці. Ішов сам один, колихаючись на довгих мурсталь, тугих ногах, сплетених ременями, а низько спущений дашок крилатого шолома ослонював горішню частину лиця. Добився до задніх воріт княжого дворища, звідки непомітно можна було дійти до терему Рогніди. Тут зустрів його старий Снорри з поклоном. Княгиня дома? спитав варяг. Дома, хоробрий воєводо, Наодійна, в ній живе віщий дух. Не дальше, як сьогодні вона сказала мені. Герой Свен зайде ввечері до мене. Приведеш його і виведеш його так, щоб ніхто не знав, що він був у мене. Сьогодні щось недобром повіяло по господі. Бояри радились весь ранок.